Türkülere can verenler. Merhaba sevgili türkü dostları. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı yeni bir Türkülere Can Verenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı sizler için Gülistan Frant hazırladı. Ses almadı, Murat Özgür Batı görev aldı ve sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu, türkülerle daha da güzelleşecek mutlu bir gün diliyoruz.